beni doğuran annem. Bir yangın var içimde, anlatamam. Yazık ki yanmadan bu yangından da kurtulamam. Hizmet desem, naru aşk desem, kor desem anlar mısın? Git deyip, kınalı kuzum deyip, alnımdan öpüp beni uğurlar mısın? Yine mi gurbetteyim? Düşmesin yüreğime gam Toprak kokulu elinle Gül yavrunu okşa son kez Ben gitmesem O gitmese Bu dava kime keder anne Kime gam Aklın kalmasın bende Rabbime emanetim ben Dizlerini Kocan kadar sıcak bir yere yolculuğum Cennet anaların ayakları altında değil mi ha? Müsaade et öpeyim ayaklarının altından Başlasın cennete yolculuğum Bir sözüm vardı, unutmadım, hatırımda. Hatırlatıp da ne olur hatırımı yıkma. Evet, tahsilim bitince hep kalacaktım yanı başında. Lakin sana söz verirken Rabbim gelmemişti aklıma. Rabbim diyorum anne, Rabbim, Rabbimin aşkı şimdi damarlarımda. Alem yanıyor anne, alem. Yanarken alem alev alev Benim bakmamı mı istiyorsun? Gitmem gerek Gitmem gerek anne Beni anlıyor musun? Burada bir çift gözle bekleyeceksin sen beni Binlerce göz bekliyor beni anne Binlerce göz beni oralarda Dönmek var dönmemek var Ölüm var, kanım var Şöyle sıcak kucağınla sıkıca sar bir yavrucuğunu Hakkını helal et, sütünü helal et Kalmasın aklın buralarda Mübarek dualarınla mübarek eyle yolculuğumu Bu alemde bize gurbet, bizi hasret. Sanma bir benim anasından ayrı kalmış kınalı kuzu. Binlerce evlat var. Anasından ayrı, başları kınalı, yüzleri nurlu. Gurbette birbirimizin anasıyız, babasıyız, yariyiz, yareniyiz. Bir ilahi aşkın peşinden Dört bir yana savrulmuşuz Nazlı bir Leyla'nın ateşi aşkıyla tutuşmuşuz Kimimiz Kerem, kimimiz Ferhat, kimimiz Mecnun'uz Anne, nereye bu gidiş deme Sana adres veremem Dönüşte vakit deme belki de hiç dönemem. Gurbet ellerde ölmek var belki bahtımda. Mezar taşım bile olmaz belki yerimi belli eden. Sen bil bu sana yavrunun Ayşe'nin vasiyeti olsun. Eğer ki gurbet ellerde ölürsem oralarda gömülmek son arzum olsun. Selamı Bilal-i Habeşi okur Olur ya efendim kıldırır namazımı Bu da bu garibin umudu olsun Duyarsan anacığım Eğer ki duyarsan bir gün Mozambik'te bir gül açmış Duyarsan Afganistan'da bir gül açmış duyarsan Kutuplarda bile bir gül açmış bil ki Yavrum Ayşen ölmüş Gül oğlum sana açmış Teşekkürler